Сьогодні будемо продовжувати виклад артикулу Писання та Ісус. Це є продовження студії. Перш ніж розпочнемо її виклад, ми звертаємо увагу на важливість поданого артикулу для сьогоднішніх слугів Єгови. Артикул гостро звертає увагу всім слугам Єгови про їхню правдиву і точну позицію перед лицем Єгови відносно предмету поданого на часі. Отже, предмет, котрий творить Єгова відповідно до часу, являється головним осередком нашої уваги, нашої причини знаходження в позиціях слуг Божих, нашої посвяти, Це ж самий предмет випрацьовує нашу віру і всі овочі Святого Духа. До нього мусить бути приможені і іменно відповідно до нього відповідати. Мною слугів Його, не розуміючи суті і важливості цієї справи, рахують, що будь-яке знання Святого Письма являються будівничим в їхньої віри. Якщо це так, то погляньте хоча б в історію, котра вже є написана. А якщо не бажаєте поглянути в історію, то погляньте на фізичні факти, котрі життям є написані, людським життям, і котрі удовіднюють кожного, що народи світа переповнені знанням або так званим знанням Святого Письма, а нічого не знаючи, де є правда, де світло, навіть не знаєш соціальної правди, не говоря вже про божественну, а знаєш Святе Письмо. Це говорить про те, що там немає присутньої сили його, там абсолютно немає ніякої духовності. Там нічого нема, що можна сказати, є присутня сила Його Єгови там немає. Тобто немає живого Бога. А постільки немає живого Бога, то такі результати є. Це нагадування вам до прикладу, щоб хтось із вас не рахував, що власними руками здобути знання на власні погляди, на власний вимір є ніде так цінно і високо в очах його, як цінно і високо в того старателя і збирателя таких, в кавичках сказати, скарбів. Ні. Чим більше сотворіння буде збирати такі скарби, чим більше їх буде накопичувати і поглиблювати себе, іменно в пошуках таких речей ми заявляємо що він більше буде опутаний іменно незнанням. Це вже слово строго підкреслюємо, незнанням Святого Письма. Ці приклади, що поміщує Святе Письмо про нашу науку, щоб навчились із того, показують, що собирателі такого характеру інформації ми вже спеціально вживаємо слово інформації. Ніколи не знали ні Бога живого, ні його правди, ні його закону. І горе тому народу, хто попався в руки під контроль таких одиниць, таких вершин, таких горбів, котрі своїм незнанням затемнили світло, уважаючи, що його представляють, самі нічого не знають. Ми ці слова говоримо не для критиків, не для того, щоб когось понизити. Ми говоримо для того, щоб остерегти тих, хто бажає знати правду служити її. Перед лицем його у такій зібрані людськими руками науки, ніхто не може ні стати, ні явитись, тим більше виставити перед його лице на одобрення власноручне будівництво. Власноручне будівництво є однозначний погляд, котрий виражений апостолом Павлом, що все це є сино солома очерети котре має бути віддано силі вогня на спалення. А тільки брати те, що є золото і серебро, і дорогоцінні каміння, що в очах Божих є таким. Так визначив його все те, що можна було зібрати людськими руками. Можливо, хто із вас свій час. Знав Бога, вірив йому так, як на той час було відповідно, тобто волі його. Або навіть така позиція відповідала заспокоєній одиниці. Ми нагадуємо у той же самий час, коли його об'являєш свою волю на часи. Нехай ці погляди ваші не будуть перед вами важністю, не будуть перед вами якимось фундаментом, платформою і вашим впевненням, то нічого не варто. Пам'ятайте одно, що голос Яви на часи вимагає від нас позиції на той же час а не вимагає нас поправити свою позицію відповідно вчорашнього дня. Ми служимо Йогові по його волі на біжучий час, ані з огляду на минулий час. Так служили йому всі, одобрені ним слуги. Так і сьогодні своїм народом відкриває він ту саму суть. <clears throat> Стосовно нашого артикулу, ви встигли звернути увагу, що він є написаний рівно за 4 роки до вступлення у Каран землю, до обіцяного харчу, котрий ніс ім'я молоко і 1932 рік це був рік того харчу, про котрого мова йшла у цьому артикулі. Pożytnio-Terapeutyczna Organizacja Siedlokowców Харчуни Мала, а вже мала досить твердий і сильний погляд на ті речі, котрими і Ікігова обітував їх харчувати. Отже, звіли вони очікували. І досліджувати цей артикул бачимо, що нарід його, хто уважно прислухувався і корився цій науки. Він з радістю сприяв той обіцяний харч. І тоді він з радістю служив Єгові. Отже, так учив його свій нарід, приготовлюючи його взяти дійсний і незмінний твердий харч. Так учить його свій нарід і донині іменно харчем, поступаючим відповідно до часу його праці і діяльності в той же самий час установив сам Єгова. Всякі питання, які тільки можуть виринути, всяке направлення, котрі відповідно слуга має взяти, перед лицем його маючи стищу до цього харчу, є положені. Не на вимір сотворіння і не на погляд його ж, а тільки усі наші погляди, концентрація їхня, вона обов'язково має бути звернена на місто Назарет. На тому оказії ще сталося в той час, коли Син Божий Ісус Христос, ведений будучи Духом Святим, прийшов на місце Назарет і промовив слова. Отже, та оказія для нас стоїть не історичний пам'ятник. Це не є та річ, котрою ми можемо глянути один раз в житті. А іменно та оказія стоїть кожного дня перед нашими очима. Вона буде нами керувати раз ми почали так, як записано там, ми так маємо продовжити, ми так маємо і закінчити справу. Бо так іменно діло Ісус Христос, розпочавши там свою діяльність в тому заряді і в тому значенні, яке значення там явив отець Його, він точно так і закінчив справу. Свідчення тому стояла праця його три роки з половиною землі. Це є досить велике свідоцтво, щоб навчити нас всьому, чому й потрібно нам, щоб ми могли бути одобрені перед лицем Отця Його. Студія продовжується із параграфа номер 3. Ця пригода кидає світло на Ісуса і Його працю. Це також висвідчує і провадить нас до розв'язання много речей. Вартова башта звертає увагу знову на ту пригоду, що сталася в місті Назарет, іменно яку розпочав Єгова через діяльність Ісуса Христа. Однак уже Вартовобашта заявляє, що волею його і його задумом там було положено много наук, і котрі та науки мають вибрати звідти. Іменно з цієї оказії всі покликані його слуги. Тобто вартова башта показує, щоб розв'язати ті необхідні речі, котрі необхідно для слуги в його керівництві, в його точній позиції перенесемо Єгови, то він може і мусить звернутися до оказії цієї пригоди. І це означає слідуюче, що лише і то розв'язання є дійсне перед лицем Єгови, котре розв'язується тією оказією. А решта ні. Отже, таким чином вартова башта повертає погляди всіх слугів Єгови. На місце, оказує, що сталося там. І нагадує, то є місце для вирішення всіх потрібних питань для слугів Єгови, покликаних через його до діяльність. Іншого місця ніхто ніхай не шукає. в теперішніх часах бачимо християнство, тобто релігійний світ, є зорганізоване в релігії, перед котрим стоїть певне питання. Їхні науки нині знаходяться немов кип'ячим котлі. Християнів накликуються, що вони самі переконались, чи то, що вони навчені походять від Ісуса Христа, ще від звичайних людей. Певно. Таке питання, коли є виставлене вертовою властою. Воно не може бути ограничене тільки до всіх християнів, хто далеко стоїть від волі його. Іменно воно в першу чергу стосується нас. Та позиція, котрою, котрій ми стоїмо. Чи не є воно частиною того кип'ящого копла релігійних наук, в релігійному світі, чи ми відповідаємо тій позиції, котру показав Отець Небесний у сині своїм? Отже, про що ж тут накликується? Релігійний світ заявляє, що кожен із них, із цих осередків, стоїть краще від другого перед Богом. Тож не слова їхні будуть авторитетом і правдою їхнього твердження. А беручи оказує місто Назарет, що сталося з волі Отця Небесного, і котра дійсно і точно і властиво розпочата стала, а тепер і виставляється. Нехай кожна релігія виставить найліпші свої змагання, нехай вона сама побачить. Перед лицем цього свідоцтва, що подав сам Єгова, чи відповідає вона правді, чи відповідає вона замірам Єгови? Як відомо, всі абсолютно релігійні системи світа займаються вивченням змісту Біблії, вважаючи, що це є духовність. Де в чому відрізняюсь себе? Здається, тільки для якогось релігійного адресу, щоб не перепутано було одно з другим. А все решта є абсолютно однакове. А коли син Божий розпочав діяльність в місті Назареті, хіба ж він розпочав діяльність із цього? Та не тільки. А коли ж він і продовжував свою діяльність після цього случая, то хіба ж він представив народам світа, де ніс правди світла, глибину знання Біблії, широту і цілість знання? Нічого подібного. Як там почавши, сказав, що нині сповнились слова ці перед вашими очима, заявляючи тим самим, що він покликаний сповняти волю Господа, котрий час прийшов сповнятись, так і продовжуючи свою працю далі, аж поки на землі він був, постійно сповіщав, що те, що чинить син, тільки те він чинить, що бачиш, що батько його чинить. Оце вони його постійні слова. Хто сьогодні із представників релігійного світу, із цього кип'ящого кітла наук? може так сказати. І ще може показати не слово, а може показати живий факт діяльності свого батька, і він там, і діяльність слуга. Ні один. Отже, тому і слуги Божі. Нехай держуться цього случая. Іменно случаї, котрий показав Отець Небесний у місті Назарет. І нехай виберуть для себе ті науки, що Отцем Небесним положені були там. І з цієї записаної оказії для слугів Господніх є е необхідність вибрані, вибрати заложені Отцем Єговою певні повчальні отцівські постанови. Цей случай свідкує і вчить, прослідуючи. І я запрошую присутніх бути пильними і уважними до тих наук, до котрих накликує до святого Башта, вибрати з тої оказії для слугів його і постійно її держатись. Вони є слідуючі. При стані часу вступлення до праці, виконання волі його на часі, слуга силою Йогове мусить розпізнати цю оказію, якщо ви є покликані Єговою і дійсний слуга. Так, як там було розпізнано волі Йогове, іменно силою Його Сина Ісуса Христа. Друге, це є установлений від Йогове порядок і причина, котрими і для котрих Отець Небесний вибирає своїх слугів. І ніколи не було іншої причини. Лише це єдина. єсть тобто, присутність волі його на часі спричиняє появлення слугів. Слідуючи, в цей самий момент, коли настає час на виконання волі його на часі, припиняють дію всі установлення свідчення, закони, погляди всякі визначення і все інше. Отже, нехай ніхто не путає себе ніякими науками і нехай не виставляє щось до авторитету високе, коли прийшла воля Єгови і сповіщення дійшло до слух кожного, все вимірені, визначені науки тратять свою силу вступає в силу те, що об'являє його на часі. Четверте, цей случай ставить в позицію суда всі і будь-які твердження чи науки, котрі змушені подати свідоцтво своєї тотожності перед лицем Єгови, коли вони представляють інтереси Єгови на землі. То чи вони представляють так інтереси Єгови на землі, як представив їх то іщі інтереси Син Божий Ісус Христос, котрий почавши звіщати сьогодні перед вашими очима збувається воля Отця Небесного, так само і продовжував він всі три роки з половиною діяти. Боже, на цей все виставляється в кожних навіть. Божуючи його браття на часі. Іменно так, як син його, Ісус Христос, розпочавши працю Отця на часі, всю свою місійну працю і шлях він провадив тільки присутньою силою його на часі. Тобто Святий Дух, як сила діючої горя, була постійно присутня там. Тепер же, розпочавши та діяльність, чи буде і подальше його слідкувати свою присутність над слугою? Якщо так, то слуги розпізнали добре і покорились відповідно волі його і слідуючи. Нехай заважають, як слуги Господа, так і всі так звані християни із своїми науками на цей поданий від його повчальний для всіх случай. Свідчення Отця Небесного через Сина це є єдине, дійсне, установлене від Отця правило і порядок, котрих він вживає до вибирання своїх слугів для свідоцтва про свою працю, котрий надійшов час на виконання. Це є єдине місце річ, на котрій Бог Небесний подає своє одобрення і признання. Іншого місця ніхто не знаходить і знайти неможливо. Там присутня сила Його, там присутня ласка Його, там, де присутня Його праця, а праця на часі. І останнє у часі діяльної праці діло його величості. Всі науки і твердження можуть сподіватися лише однієї долі участі, а іменно повної контролі демонів лісів. Якщо вони не підпорядковані є діяльній праці його величості, то все решта підлягає під контроль ворога диявола. І ніякої вартості перед лицем його немає. Отже, якраз до цих поданих наук і до цих питань звертає нам увагу вартова Вартовабарта, що сталося в місті Лазарет. І що ми звідти маємо вибрати для себе не тільки на один раз, а на постійне вживання і контроль нашого життя перед Єговою. Здається, що досить много є положено там. Тут виставляється варіант і необхідність виставлення на предмет тотожності перед лице його всіх твердин і наук. І це для того, щоб засвідкувати свідоцтво вибору і предмету признання його, а також, щоб всяке інше, остро стоячи від діла його твердження, дістало своєю постановою факт самоосудження, розгладовання і пониження і як та твердиня, котра несе виразну печатку здібності людських, а не Господніх. Отже, коли Єгова подає якраз голос свій на діяльність своєї волі, і все ще не підкрилося цьому голосу, несе в собі печатку сатурі. Процес це фізичні факти. Отже, так учить нас оказія сталася в місті взад. Нехай ця наука, котра якраз до вашого слуху є подана, буде увагою кожний раз. Нехай кожний слуга, хто розпізнав себе під дією голоса його і під свідченням його праці на часі, нехай себе визначає, вимірює і бачить себе не в тому, що ти навчився сам, або думаєш сам, а в тому, що подав тобі Отець Небесний у цій оказії. Параграф 4. Між іншими речами конечним довідатись про Ісуса є. Перше, що під час його місії чоловік Ісус Христос не був Богом, котрий руководився непомильним запевненням. І друге, він не тільки що був чоловік, котрий руководився доброю волею та шукав служити Богу якнайліпше, але він також опирався на свій власний розсудок. Це й необхідно зрозуміти для слугів Єгови. Іменно цю річ, що подає нам наука. Син Божий тоді представив іменно людське сотворення в ліці Адам, а не був матеріалізований Бог, як це многі релігії твердять. Ні. Отже, його постанова вважається цим небесним як приклад для всіх сотворінь на землі. І іменно цього взірця Єгова вимагає від кожного. Тому то не Бога поставлено там за взірець для нас, а чоловіка звершеного, як сина Божого в той час, і котрий уживав абсолютно всього того, чого вимагається від нас самих вживати, реалізуючи волю його на часі як предмет служення йому. І так, і коли ж таким порядком сотворіння слуга, розпізнав присутність діючої сини його величості і його діяльність. То що ж в нього вимагається при цьому розгляненні, при цій студії, то тобто при студії того случая? Вимагається спершу подати добру волю. Добра воля це означає, що ти з радістю це, це сприймаєш. Всі решта способ життя, погляди маєш відсунути навік. І е, іменно такому злочині, в якому злочині показав Отець Небесний там в сині своїм мисці Назарет. Ми знаємо, що це здається йому останній случай, де Ісус Христос пройшов в родинний город і родинну хату. Більше його там не було. Це нагадує спеціально. По тій причині, щоб видіти іменно повну посвяту, котрої від нас вимагаються. Далі заважайте, що Господь Ісус Христос, проявивши добру волю, подав абсолютно всі видатки, які тільки у нього і знайшлись по його природі. Не на піддержання свого життя, не на влаштовання здібності цього життя, а тільки на білої голови і навпаки його тілесне життя з того моменту якраз і відчуло самі малі долі уваги і забезпечення. Найбільше уваги подав на діло його. Тепер же звертаємо увагу на слідуючу заяву. Сказано є, що син Божий. В цьому случаї, також і в всіх случаях, творячи волі Його, уживав розсудку. Що ці слова могли означати? Означає твори слідуюче, щоб вибити з голову із сердець своїм Єгови, геть ту думку, щоб хтось сподівався мимо мимоволі, мимо того, що він не заінтересований, що він не має горячого бажання знати. Отже, помимо цього всього йому ніби і вложено буде щось на зарвокволі його на часі. Ні. Коли тут є постанова, що маєш вживати розсудку, здається, інше розуміння чи тут приложити неможливо лише одне, що на колесо творіння є постійно і горяче, заінтересованим, котра ж то воля його є на часі досліджуючи, пильнуючи, уважно вибираючи ці речі, аж на це місце і на цей предмет поступить тобі відповідь. Яку ж то волю треба чинити? Привожу приклад. В п'ятій голові Івані від Івана, 39-й вірші сказані слова Господом Ісусом слідуючи. Досліджуйте Писання, бо ви думаєте через них мати життя вічне а вони свідкують про мене. Отже, то треба очікувати, чи треба займатися досліджуванням. Яким досліджуванням? Якого предмету досліджувати? На яке питання дослідити треба писання? Взагалі на різні питання, взагалі на задоволення будь-яких питань. Там же слова Ісуса говорять вони про мене свідкують. А Господь Ісус Христос, якою працею займався, щоб Він покликався на свідоцтво. Тільки той, що час прийшов. І коли він кличе досліджувати писання, то кличе нас досліджувати предмет цього відділу, а не другого відділу. Того, чому час прийшов. Отже, Отець Небесний дає відповідь, навчає. Просвідчує у меті, хто подібне уму нашого Господа є горячо заінтересовані в знанню, в розумінню, у виконанні волі Його, що чесно став. Тобто він живає розсудку. І далі. Ця пригода, тобто сучий місті Назарет, відкриває близьку і правдиву зв'язь поміж праці Ісуса, а святим Писанням, даним Богом Його через своїх слуг і пророків Старого Завіта. Прочитавши ці речі, ми мусимо звернути увагу, що це є деяка відповідь на поставлене питання в першому параграфі нашої студії під номером 3, де сказано що многі питання можуть своє Господа розв'язати, коли не витись поглядом його на наступчим, ставшись на зареч. А це один із них, де показано, що єдинолучність із Богом Єговою може бути і всіх слугів Єгови, як це було в Його Сина Ісуса Христа в лучності з Отцем. І через який предмет вони мали лучність. Дехто з необачності, не знаючи правди, говорить так. У моєму серці Бог, це й буде єдність з Богом. Дехто говорить, я думаю про Бога день і ніч, то це й є мучність з Богом. Брати і сестри, нехай не буде цей релігійний погляд у ваших серцях. Ні. Це ті, що Бога не знають, можуть так сказати. Син Божий мав мучність за цим через поданий предмет. Запам'ятайте ці слова. А тим предметом були пророчі вирази, весь його ще в старім завіті записані. Іншого предмета не було поставлено. Ось це средство, через котре мав син Божий Лучний з Отцем. І цим же самим средством ми, як його послідувателі, мусимо задоволити лучність, на коли ми є покликані через нього. Отже, цей предмет подає Отець Небесний, через нього треба мати мучність і її виробляти. Кожний пильний читач Біблії знає, що Євангеліє постійно говорить, що все, що Ісус чинив, то цим Він сповнив Писання, то тобто сповняв Писання. Ця справа є досить важна, бо є ці нинішні модерни, тобто на біжучий час розуміння Писання є добре. То єсть, тут мається на увазі на біжучий час релігійне знання Писання. Якщо воно є добре, тоді Ісус робив нерозумно, що вважав пильно написання більше на чим нинішні примудрі християни, котре то писання жиди заховували по святоріч. Отже, якщо хтось твердить, що є інші шляхи лучності за це небесним, то тоді той шлях що показав Отець Небесний через свого сина, є невідповідним, що певно не може таке статись. Не шукайте іншого шляху, не йдіть шляхами релігійного духа, релігійного розуміння і релігійної науки. Ми будемо йти шляхом живим. Живий він є по тій причині, що там є присутня сила Єгови у діючій праці, там є свідчення Святого Письма там і живі фізичні факти, отже, тому він і живий. Живим шляхом, йшов Ісус Христос. І Він постійно оголошує, які то живі речі, впускає в рух Отець Небесний, бо Він постійно говорив, нині перед вашими очима збувається таке-то і або таке-то пророцтво. Тобто він оголошував, що є присутня жива діюча його на цьому шляху. Так і не. Будемо йти цим шляхом, а не будемо йти, що дух релігійний може спіткати або направити когось. Величі свого Сина Ісуса Христа його подав многі свідоцтва, через котрі він навчає вибраних слугів. Найперше, покликані слуги, мусять пам'ятати, що їхнє всяке спорівнення з Богом Творцем є визначене тільки через записане слово пророче, і вони можуть бачити ласку його над собою лише тоді, коли отець дозволяє для них статися частиною збуваючихся пророчих накреслень. Покликаний слуга в усіх своїх справах керується тільки доброю волею по відношенню до Бога і його діла на землі. Добра воля, будучи так пущена в рух, спонукає слугу шукати найліпші средства і видатки для служіння волі Отця. Покликаний слуга проявить в повній силі і можливості, здібності і силу свого розсудку для діла його, а це для того, щоби знати волю його на часі і радісно коритись її, пам'ятаючи при цьому, що лише заради цієї справи він є покликаний Небесним Отцем і що Отець відкриває свою волю на часі тільки тим слугам, хто просить і хто стукає. Отже, ця справа прийде не мимоволі слуги, але як відповідь на його властиве бажання. Ніякий інший шлях не показав Отець Небесний в лісі свого Сина Ісуса Христа, а тільки той, котрий він об'явив і визначив пророчу волю Його на часі. Отже, пророча воля Єгови це єдина річ, через котру і ради котрої Отець Небесний кличе своїх слугів, керує ними і подає для них всяку необхідну силу і піддержку. Всякі релігійні збудовання обертаються в марну річ у своїй постанові, бо ні одна із них не відбиває волі Отця Небесного відповідно до біжучого часу подібно тому, як це чинив Господь Ісус Христос. Він постійно об'являв і чинив лише те, чому час прийшов збуватися, навіть і тоді, коли в початку свого шляху він читав просто із книги пророка Ісаї, то він зачитав лише те, чому час став збуватися, а полишив іменно те, що мало збутися в майбутньому. Так і весь його шлях і став, проваджений тією іменно праці Отця Небесного, котрий надійшов чесне виконання. Отже, всяке визначення будь-якої позиції перед лицем Єгови, поза межами пророчої волі, котра збувається на ближчий час, це є лише факт свідоцтва відступлення від світла і також це є місце до контролю демонів лісів. покликані від Господа слуги, є порушені і здвигнені його живим діючим словом. І тому це і єдина річ до їхньої уваги, пильності і всякого наповнення. Нехай слуги бережуться, відхиляючи їхню увагу впливу на те, щоб воля його на часі, ради котрої вони і зістали покликані, зістала поменшена або зрівноважена із позиції важливості інших наук Святого Письма, котрим не настав час до виконання. Слугів є покликано для праці на предмет волі його згідно часу. Тому це і є головна річ, до котрої видається повна увага, всі видатки, всі старання і всяка спромога енергії з боку слуги слугів не покликано на те, щоб вони розвивали і розширяли так звані теологічні горизонти свого знання. Подібними речами є перейняті всі релігійні організації, і цим самим вони свідкують, що воля Господа, котру він виконує відповідно до часу, для них не становить ніякого інтересу. Нехай пам'ятають слуги. Вони покликані на те чому настав час від Господа збуватися. А все решта, якщо й буде реалізовано через пожадливість інтересу, по необхідності веде тільки непосильний баласт для зродження тілесних похотів, змагань і гордих взнесень, що й огидою в очах Божих. Ісус Христос не чинив наук для своїх апостолів істин щоб розширяти теологічні горизонти, тобто вивчати Біблію, а завжди вчив їх лише тому, що було волею його Отця на часі. Отже, до вашої уваги звертається про можливість тої оказії, що сталася у місті Назарет, і які науки з того часу треба вибирати. Бачимо, що вартово башта розгляділа їх добре вона є діючим голосом Ісуса Христа і показує, на що всім слугам Його треба звертати увагу, до чого рівнятись, чого треба уникати як шкідливої речі. Брати і сестри, ми особливо підкреслюємо можливість цієї справи, щоб хто будь із вас не виставляв щось власними руками взято за високе. Не те є високе, що в наших очах таке є, а те є високе, що в очах Його є таким, і що є іменно Його волею, підкреслюємо, волею Його величості. Для того ми прийшли як його свідки, щоб свідкувати про Бога діючого, про Бога живого про його живі діла. Параграф 5. Якщо Ісус сповняв те, що було наперед в проростах записано, то питання заходить, чи Ісус призначив себе, щоб сповняти прискадане пророцтво? Перше питання. І друге. І яке властиве відношення в вписання Старого Завіта до нього і до його праці. І так виставляється питання не тільки по відношенню до Господа Ісуса Христа, хоча вартова башта концентрує свій погляд на його імені в першій присутності. Однак, оскільки це є прикладом і взірцем для нас то певно ще ми розуміємо, що про нас це і написано. І так, чи призначив хто-небудь із слугів сам себе до діяльності, до виконання волі його величості? Чи можливо? Сам себе призначив Господь Ісус Христос до цієї справи. Відносно всіх слугів і сказано так ніхто не прийде до неї, якщо не притягне його Отець мій Небесний. А відносно Сина Божого і сказано слідуючи. Я покликав орла з востоку з країв далеких. Він же спевнить те, що я призначив. Я бо сказав і доведу це до кінця, призначив і здійсню. Тобто всі є покликані. Починаючи з голови теократії і кінчаючи всіма. Отже, не сам себе призначив Син Божий, а він був покликаний у той самий час, у котрий то час прийшла на то воля Його. Тобто прийшла воля Його і виконати ставним пророцтвом. Був покликаний до них Син Божий Ісус Христос, бо його там було потрібно прийшов час сповняти слові його іншому призначенні, кличуть його ваш слух. І на коли не приходить час сповнятись проростом Єгове, тоді ніхто і нікого не кличе. Слугів немає. Появлення слугів без голосу Єгове це є самопризначення, це є самонародження, як через пророка Єремію сказано там. Ви самі прийшли, ви самі себе призначили, я вас не кликав, я вас не призначив. Вони голос його ви не чули. Вони орудують голосом свого виробу, а не голосом праці його. Отже, таких його викличе. кличуть. Служіння Господу згідно його волі, це не є факт самопризначення з боку слуги, а також не є результатом самонародження. Це лише релігія і клята лукавослуги займається самопризначенням відносно Ісуса Христа і Його позиції як Слуги Божого є написані слідуючі слова. Я покликав орла з Востоку, з країв далеких, він же спевнить те, що я призначив. Заважайте, для чого є покликаний слуга виконати те, що призначено на часі, а не просто бути набожним чоловіком у світі. Я бо сказав і доведу це до кінця, призначив і здійсню. Так говорить пророк Ісая 46.11. Отже, Небесний Отець покликав до праці свого головного слугу Ісуса Христа. І це для того, щоб записано просто хвиля його стала виконана через нього. Подібно цьому порядку. Кожен дійсно покликаний слуга, він стався таким лише із волі Отця Небесного, і поклик його є дійсно тільки для виконання того, чому час прийшов на виконання. Кожен покликаний слуга волі Господа знає і признає волю Отця Небесного, котрий надійшов час до сповнення, і він радісно підкорює себе до цієї праці. Тобто, відповідаючи на перше питання, відповіли разом і на друге поставлення. А яке поріднення єсного, до записного пророчого відділу. Тобто цілком очевидне, бо тільки заради цієї справи їй покликані слуга. Вони самі не прийшли, бо вони не знають часів і полів становлених Отця. Знає їх лише Отець. Тому й кличе Отець до певної праці своїх слугів. Отже, до вашої уваги. Далася нагода продовження науки, котра покаже, які важливі повчення і Отець Небесний положив в тій оказії, що сталося в місті Назарет, і що із того нинішні слуги і слуги всякого часу мусять і повинні вибрати для свого керівництва подальшого служення перед Отцем Небесним. Це були головні точки нашої студії. В кого із вас є питання, неясність по даному предметі і прошу задати. Відповідав я на питання. Не тому, що він насердився на місто на заряді то жидівське духовенство, котре ходило перший раз наложити на нього руки за прочитані слова просто і стає 61 голови, а тому, щоб підкреслити, що він з того моменту і далі цілком посвятився Єгові і показати, як він раніше і вчив своїх учеників, полишайте доми, полишайте сімейства, полишайте все і йдіть зі мною. Він перший учинив так. Інший бути не могло. Це відповідь на питання. Слухаю поїзд. працівникам своїм, займався науками з другими. Але коли прийшла воля виконавця наче світ, воля і воли, то залишаються всі науки. Чи це є е, таке повідомлення якраз і для тих слуг, які виконують перед Армагеддоном цю працю останніх років? Відповідаючи на питання, мені прийдеться сказати однозначно, це тільки так. Іначе для чого було записано, про це вказую іменно всяким пісні. Якщо воно не мало значення, то те, що не має значення, не може знайти місце в цим пісні. Це означає, що тільки так мають розуміти слуги Божі свою постанову перед його лицем з моменту свого покликання. В кого ще є Катерина Юркова? Слухай. відповідає на питання, <clears throat> коли повернути свій погляд у місто Назарет, то слово Господа Ісуса Христа на це досить ясно і точно відповідає, бо Він прямо сказав, Дух Господа Бога на мені, цим самим повідомляє, чиєю силою в присутність її вчищення його часі. Точно тою самою силою спостерігають абсолютно всі слуги, котрих він підіймає на часі до виконання праці, котрі часом стає збуватися. І коли таке повідомлення сповіщається, то є такого голос сторожа, то що тоді можуть цю річ розпізнати інші слуги. Но розпізнати і оцінити ці дві різні речі. Розпізнати і спостережти пізніше мають і решта люди. Однак оцінити можуть, можуть зробити цю річ тільки ці слуги, котрі дійсно себе розположили вимозі цього голоса. Тоді Дух Святий або сила його працює на їхню користь, що вони могли rozpiznał